majana cenda mirongo inani na zitatu majana cenda mirongo itatu na zitatu canke hariho mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zitanu mirongo ine na zitatu irindwi na zitanu hamwe na mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri iganiro ahiwanyu havugwa make mu buhinga bw'ibyuma ndi kumwe na eri kadogo ikiganiro mu guteramana na jewe jean marie mayonga mwese muraho ikaze si igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'u Burundi yarumuka amakamira makuyano abarundi yama amahoro amahondo akuzura ibigega yari ibihe ko bizima byozimangana uburundi bukazimira nshaka nuko uburundi ngo nyibukira kuza nakoze ngasiga ku isaha zibiri zirenze ko minota itatu umwanya wa mbere ku murongo alo alo amahoro neza amahoro cyane yego turashima namwe aho muherereye n'amahoro yego eh, icyo duherera amakuru utamenye yaciye ngaho iwanyu yego nitwa kabura filiperi wo ku wa kibimba mu gacimbiri ka mukari mu kayogoro mhm. nagomba mvuge ku busuma bwabaye ndase ngaho iwacu mhm. habaye ubusuma emwe bw'igitangaza usize akantu hanze ntumenya niyo bagacanye mm, ubwo kuko n'abandi ubwo bukorwa n'abantu umuntu atamenya nta wuzi abari ntabwo mm. baraheruka ku nyubako ye ariko ntimumenye uti baba ku mutumbu yuca nk'ibimeze gute aho umuntu abimenya urumva yoba abafashe mm, none mu ntwaro majije umutekano hari ibyo umaze kubabwira naho bivuga biragoye gutuza ntuzi naho umuntu yokwirarira nte yuko umwasi atabura gucamwo hmm. none nka mwebwe yego murumva bimaze kugwirirana none nka mwebwe ngiye n'umuco mufyifata mufashanya gute kugira ngo abo bantu ku murebo basoma batuzwe yaba nk'ibishoboka ko bakwirarira hmm. yego murakoze cyane reka tubashimire yego namwe murakoze mugire ijoro ryiza ubundi munyuranye ku murongo aro muka telefone yumva ntikamworohereje aro aro mwiriwe cyane mwiriwe neza akazina kanyu n'aho muherereye eh, ndi muri komine mutimbuzi Ndi nitwa kinga muri zone marambya kinga nitwa kinga ngaha muri zone marambya ku ibarabara rya cumi na yego kingi eh, tubwire eh, amakuru utamenya amakuru turagira mvuge ayerekeye aho kunguruza abantu n'ibintu eh, aho twahora tugenda tuvuye ngaha kuri kenze marambye tugashyika ku rya mbere rya gihungwe mhm. twahora dutanga ibihumbi bibiri mu itagisi mhm. ubunyine udafite ibihumbi bitatu ntibashobora kukunguruza mu iyasi twaba dutanga amafaranga igihumbi igihumbi n'atanu byadubuze ubu ni bibiri n'atanu urumva rero bityo ukavuga hmm. ati none ko leta itaravuga igiciro ntabanduka cyo kuduza biyunguruza hmm. yego ibyo nitwe turi ko turagwa mu muhoyo ntituzi icyo tuzira ati kuko hmm. leta yari yavuze yuko batashoboye kuduza amafaranga ku bitoro ku bajya mu mitumba cyangwa mu ntara hagati mu gihugu sinzire gutuma byaba byaciye biduha yego murakoze cyane ndibaza ababijejwe bamaze kubyumva ku muri bazoraba ukuntu ibyo bintu kumuri bitubandanye mu gihe icyo bitarashinga nacyo ni ikintu cyerekeye ibarabara ryakenze marambya niyo twari tuzi n'umukuru w'igihugu igihe aheruka kugenda rero ko akaraba ariko ntibyakunze barageroneka ahubwo banyamba ariko batwumva baze barabibara ryakenze marambya kabisa imodoka nizikiro gukuru ziguruza ngo zibacikane kuri mm. aranza zitazimira nabi cyane si ana barakwiriye kugira ingufu kabisa murakoze cyane kingi e, namwe murakoze mugira ibihe byiza ku radiyo isanganiro reka nabumviriza isanganiro bose n'abategetsi bacu bose turabashimiye amahoro kandi ni cyo ngarutse ari nari nibagiwe akazina ni akazina ninde kabura siliveri kabura siliveri waramuzi ko muherereye he ah, kibimba mu gacimbi ka mukare kibimba yego aya mm, eh, makuru utamenya acenga iwanyu icyo nagomba kuvuga mhm. ni irituzwa ry'ibiciro mm, mhm. twebwe abanyagihugu bato bato mhm. nuvuga yuko bigiye kutumerera nabi ni nk'ibiki byaduza iwanyu tutamenye urabona nk'igitoro bavuga yuko cyadutse ko amajana atatu mm. mugabo ugize uratwara ikiro bagaca bakudutse ko amahera itanu mhm. ugaca wiyumvira ingene iritiro mu batubwije ko amajana atatu yego hanyuma ikiro nabo bagaca baduza amahera itanu mm. urumva tuvuga nti ubwo n'ubushuma bahaye batugirira mhm. yego cyane icyo nicyo nani nibagiwe turabashimiye yego Alo. Alo. mwiriwe neza akazina kanyu tugeze ku mugwa mukuru wa politike igitega komini makebuko zone karanga umutumba n'umuyange n'agacimbiri n'umuyange nyine ndi waheze metusi batazira akamodokari metusi batazira akamodokari yego cyane mhm, duhaye amakuru tutamenye acenga iwanyu amakuru nagoma nabo bari ba nyakubahwa mhm. yavuze ikibazo kandi njyewe nama ntagishyikiriye mhm. ku gasange k'iwacu ku mutumba wa munyange batunywa mm. agacayi ntitubikanywe mm-hmm. ubu n'umushinga nawe mariko yabaduha mm. icyayi ubu avuga yuko ikira kironka ku bihumbi bitanu n'atanu cyangwa ikiro cy'isukari ikeyi mm-hmm. akoze ubuyi aduha amazi mm-hmm. kera munzihetse narabajije ku iradi kandi niwe wanyisuye wowe warambwiye mu bushyikiranganji bwa sosumo batarapfa yuko ibyuma byaba byarapfuye nuko bitapfuye mm. njye narabyumvise mbwa bitera bike eh, muri sosumo urumva barisiguye igituma iby'isukari bisa nuko byaguranye gato ariko bavuze ko bazobikemura ni ukwihangana ni ukwihangana nabo nyine ko barabyumva yego rero ko twihangana yego ikindi ikindi nacyo mhm. icyerekeye icyerekeye ikinyobwa cya burasiri mhm. cyabaye akayobera abahinzi mm, byifashe gute nabyo inigiteka mhm. uyoberwa ku mugwa mukuru kuri sante uyoga mu mitumba mm. n'ubutinzi yego mugabo rero tubona ukuntu ibiharuro bimeze igitega ubwiye watwara igihumbi n'amajana atandatu ntibaguhikiye watwara ikindi ntibaguhikiye uvuye mu misozi yego none mwabonyesha amakuru mwe twebwe amatwavuze jewe ubanyirwa akamodoka ari ku mutumba wa muyanya mm. ni kw'imana rero twabuze icyo tumwe n'icyobe kandi tutarabakira nyakubahwa parayisike ntacyo ikibazo ikibazo cy'ibinyobwa bya parawudina byabaye njyana yego kamudukari amakuru utamenye twayumvise ndibaza ababijejwe nko muri burarudi nabo nyine ko baradukurikira kumbure bari ko barabyiga nuko reka tuhashimire kamodokari we komera kabisa n'umugezi ugere ku ngingo turimo turasikaho nkuru urakoze cyane isaha zibiri zirenze ku minota cumi n'umwe ubundi munyura ku murongo alo alo alo ndiko ndabumva tuganira nande muherereye he ushobora guhagarara neza mugafatariza agatelefone kanyu kugira ngo twumvikane biriko biracikagurika munywanyi mudutunge muraza gusubira nimwahagarara hano heza ubundi munyara ku murongo aro yego ndakumva akazina kanyu no muherereye juvenale ku mutumba wa muhafu igiharo mu ntara ya rutana mm igiharo mu rutana yego ayo makuru tutamenya aciye ngaho iwanyu amakuru mutamenye mhm. yego gendo isabune mu motari mhm. rero nari mfite abakiriya hirya y'ejo mhm. bajya ikinyinya kubera bari bafite urubanza mhm. bashabantegeka ko nobazendukana nka cumi na zibiri kugira ngo baze kuba bashizeyo mhm. kuko byasaba ko baca bagaruka amagare ahantu twashitse ahantu bita ku mazi meru ahantu mu mwonga turi kumwe ndabumva nduga ku ijambo hanyuma tuje dusanga hariho ibariyeri y'abapolisi bacabaduza ikamba kimwe na kimwe urazi ko uba wacanye itara mugabo hagomba kumera nk'umucabuca mm. amigo kamba ndabibona kimwe na kimwe ndunama icitana babona ari impezi bacagwa hasi mbona mhm. urazi ko ntasigaye mm. ubu rero turi kubikomeye mhm. ubu rero muri gihe abantu twari twabyuze twizanye moto baza bayitwara ni mu ikambi mm. tuba dusanga bamaze no kuyandikira ibihumbi amajana abiri y'amande none ubwo we ntiwari warengeje amasaha ku mbure basanzwe bababwira ko muteza kuba mwahagaritse ibikorwa ariko mugabo aho sindahasika hmm. rero kiri muco nari gusaba sindahasika aho usaba hmm. rero aho hantu twe tumaze gusanga uko icyo dusaba rero tubona yuko iyo kamba isa nk'iyo bariyeri iri ahantu mu mwonga cyane hano ihari hmm. ni ukuvuga ntasaga n'ijoro n'inyijama mu ncamake ubu uzi ko hari n'abapolisi muri icyo gihe kubera ari n'umugoroba w'ijoro iyo twese dusaba twasaba nka nyir'icyubahiro nk'umukuru w'igihugu nk'akarorero ndabumva yego icyo twasaba mu gihe mu gihugu cy'uburundi duheruka mhm. amabariyeri mwe nayo ku ntwaro ya buyoya mhm. twasaba rero izo bariyeri zigabanuke kabisa n'izitashoboka igihugu nimba kiba gitunzwe n'aba bantu bajya ku mabariyeri n'ukuri ndabona kumenga siho tworohewe ubutunzi cyane hanyuma mm. rero tuvuga tuti none mbega nimba twaba twarengeje ihoho mhm. hahandi ko twe abamotari twese mu burundi kandi twasatira cyane kugira ngo tugume ku butegetsi cyangwa umugambi wacu ugume imbere n'umukarida wacu agume imbere mhm. muri icyo gihe twe mu kudefira twadefira kandi turi batatu ku moto ayo mategeko none ko umenga ntiyasomwe icyo gihe mm. ubu none ko twagira turonke natwe ngene two kwiyuha kuya ubu none hagereho baca badusomera amategeko acinyitse rwose kugera aho hose juvenal nabumvise icumviro canyu cumvikanye amakuru tutamenye nuko reka rero ngira ngo abajeje intwaro ngaho banashinjira mu mutekano bavyumvise nimba bikenewe ko iryo barere rizogumaho mm, bazoraba ingingo zihari zihohotera twebwe tukiduza umuco bagaca bahonyora tugaca dusubira hasi murakoze juvenal ababijejwe bamaze kubyumva ku muri bazoraba ikibereye nuko turabashimiye Alo? Alo? Mwiriwe neza. Twiriwe. Mm, nakajwi kumukenyezi. Mhm. Nika mu ruyaga muri kanyo. Ruyaga kazina kanyu mufaso. Sa? Akazina ah, kanyu. Eh, urumva sisi kibazo cy'umwaka umwigisha kandi bana zose amusiga biriko biracikagurika munywanyi ntituriko turumvikana alo mwoshobora guhagarara neza kugira ngo dushobore kumvikana umwigisha akazina kanyu bwa mbereho jeni twa odira odira umwigisha hmm, umunywanyi nibiriko biragenda neza yuko mwotira imbere bakadutunganiriza bakadufata gufatwa nk'ibikoko kuko nditambugwa mhm. odira mushobora kubanza mugaharagara neza mugafata neza iyo telefone hanyuma mugashyikiriza neza icyo cyumviro cyanyu ntituri turumvikana na gato twakira undi munyanya ku murongo halo halo Allô Allô Mwiriwe Telefone munywanyi ntimworohereje ndibaza araza gusubira kugaruka ku isaha zibiri zirenze ku minota cumi n'umunani mahoro mahoro halo amahoro mahoro ni akazina kanyu na muherereye ndi bigoya fabiyana fabiyana umuherereye itaba igitega itaba igitega eee ayo makuru utamenye acengaho iwanyu nagomba mvuga ko amakuru yabona amatara yo muri rumonge ibyanjye mm. ngo yafashe yuko utetse ibigori e, fabiya mudutunge uno munsi muduha amakuru tutamenya cenga iwanyu ntimugire eh. icyo muvuze ku makuru twabashikirije mutubwira amakuru tutamenye ya cenga iwanyu yego eh, ndabumva eee eh, nitwa bigirimana dominiko bigirimana dominiko muherereye he ku musozi kivuvu zone mutoyi mhm. komine bugendana mhm. muranyumva ndabumva eh, none nagomba gushyikiriza mhm. wowe duga ku ijambo eh, n'ibyiyumviro ntarigise muranyumva nduga ku ijambo ndabumva n'ibyiyumviro ntarigise ntagomba guterera ni amakuru tutamenye dominiko ingorane dufite ni kubera tubura iri kirongera amafaranga inde tubura iri kirongera amafaranga iri ku gafuko ibihumbi bine n'amajyana umunani umwe hmm. waramugura angahe alo dominiko ishimiro cyane cyari bwasozerwe neza sinzi twaza gusubira abasubira kugaruka reka turindire abana bawe baguteraniye ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe radiyo isanganiro ku isazi ebyiri zirenze ku minota mirongo ibiri munyuye ku murongo alo alo mwiriwe neza tuganira n'andi uriho muganira byizigiro mu ishombo byizigiro mu ishombo yego yego duhaye amakuru utamenya aciye ngaho iwanyu ni ukuri amakuru mutandukanye kugira ibarabara ibarabara ryageze ibarabara rifise ikibazo giki hmm. ni ukuvuga ukwikiza cyane duhereye ku ntirihita no ku rwego rw'umukuru w'igihugu kandi ukuntu bashobora kuba kugira ngo barabe ukuntu bashobora kubikora ukuvuga barabara rirarenze mbere none iryo barabara riva he rikajahe aje nagaragarwa kugaragara ryatewe mu bihumbi bwa uganda we ndabumva yego dugakwije mudabumva telefone yanyu muhagarare neza naje ndumva ko bita ko bigenda neza yego duga kwijambo halo ubundi munyakumurongo ari uwo amahoro cyane amahoro akazina kanyu nawe muherereye mwana joseph karoti munyabikere ku mbabazi mu madara joseph nyabikere mm, amakuru utamenya acenga y'iwanyu nyabikere bavuga ikijyanye na rya barabara inoti niko tubona ntabwo yarahagaze gukora baba barahagaritse cyane mm, ibarabara ryava rikajya he rya nyabikere mu cyumba mwakira hmm. barabe barikore turabona ko imashini zahagaze rwose hmm. baraba babipfira bakore barikore murakoze ijoro ry'isanama ubundi munyaka umurongo hmm, alo mwiriwe gerageza kugeza nimba akaradiyo ndumva ko bitari ko bigenda neza bagomba usanga mhm. amakuru byerekeye ibitaro byoroshye biraduhuza akazina kanyu mutubwire naho muherereye ubwa mbere akazina kanyu ngo abuduru igihanga abuduru igihanga yego amakuru utaminga igihanga ku bijyanye byabuze nta muryango nabyo mugira none ko ibitoro byabuze none mwumva bikwiye kugenda gute ibiryo byo byohoho bizoca bigenda gute hmm. ikindi nacyo twebwe dusanzwe dukora umwuga w'ikimotari mhm. aho tuvuye no ku ipombo kukinywa bajya abapompiste nabo baca badusonga hmm, gute wowe ugiye ugatanga ibihumbi mirongo ibiri batwandikira mhm. ibihumbi cumi n'umunani urumva nabo baradusonga byagize kuduga natwe bati badusonga urumva rero nibarabe keri bishyire noneho yandi batwara kubera babasigurira ko imvura ari nyabake hano abdura abdura ko aravuga bijyanye n'ibitoro aho babakura ko amahera ibihumbi bibiri ariko nasiguye imvu ubundi munyari ku murongo hano yego mm. ni mm-hmm. ngarutse kugira ngo ndabiganire ibintu by'ibiciro byo muri duhura mm-hmm. yerekeranye n'amase aho umufuko batubwira yuko hazoza ko amafaranga ibihumbi bine n'amajana umunani mm. y'imirimo mm-hmm. imifuka ibiri nawe tubogereka ku bihumbi indwi n'amajana atanu none twagomba mudusukirire se mutubarize iyo amafaranga azobatera arengera ko mbona n'igihe amaze ava muri tanzania nta giciro nk'icyo cyariho mm. noneho amafaranga mwese mwibaza azoca atera arengera eh. mm. mutubarize umushikiranganji abijejwe burimwe n'ubworozi kuko mm-hmm. uzoriha ibihumbi nk'amajana abiri azoshobora kuriha ay'imirimo Dominique urakutubwira kujanye n'ibiciro byifumbire kuntu mifuko ngo yongerejwe ku mafaranga nuko twavyumvise Allo Allo Ye namahoro kwisanganiro Turashima namwe namahoro aho muherereye Yego namahoro Akazina kanyu mutubwire naho muri Yewe ndi munengo inkoronko muri buhiga ntara karusi mm, karusi eh. mhm, amakuru zamenye cenga iwanyu niba nagira mvuge ku cyerekeye ukiva i tanzaniya mm-hmm. ko twawutanguye tugura mirongo ibiri n'indwi mm-hmm. ubu naho ukaba uri kugura mirongo ibiri n'icyenda mm-hmm. none ni kubera iki waba uva i tanzaniya tukawugura ibirindwi iwacu naho tukaba tuwugura mirongo ibiri n'icyenda ni kubera ntibabasigurire igituma byaduze mm. uyaye mm. ntibadusigurira ikindi nacyo mhm. isabune wari kugwa amahera amajana atatu mhm. ubigeze ku majana atanu mhm. umuntu igura ko atubwira ibijyanye n'iby'ibiciro by'imyavu n'amasabune byadutse mwiriwe neza akazina kanyu ndabumva akazina kanyu mwiriwe neza ndabumva telefone mugerageze muhagarare neza alo mwiriwe mwiriwe neza akazina ah, kanyu mutubwire naho muherereye eh, ni byiza agarutse ngaha mu ishombo inde ni byizigiro agarutse ngaha mu ishombo ya murambi mm, byizigiro mhm. niko nariko ndavuga ikibazo kijanye n'iki gitaruko gihuza kiganda na murambya kibona barariva mu ishombo mm. niko datera kamo nyakubahwa musitanteri wa komine kiganda hamwe na musitanteri ya komine muramvya ko boshobora kuja inama mhm. bakaraba ukuntu twebwe abanyagihugu twokwitanga tugakoresha amaboko mhm. amagaraviyo tukayasiba hanyuma nabo bakaraba ukuntu bashobora gutanga amasima mhm. kugira ngo icyo kitarugwa vema kiradutera ikibazo kweri kandi cyahora kigira tugira imigenderanire na komine kiganda yego ngaca mfata ikindi kibazo nkababazwa n'umubyeyi nawe yitaba imana ejo mm. ego yibarukiye muhira nkaba ndiko ntera akamu abaremesha kiyago numva mm. uzi ukuntu bahora bashobora kuba bahimiriza umubyeyi yibarutse mm. bakamushyirana kwa muganga mhm. rero umubyeyi yaciye yitaba imana ejo umva ukuntu yashyira akamaro muhira rero nasaba leta n'abajijwe kugarukira agateka k'abana barabe ukuntu uwo mwana verema bamushyira mu irerero ry'imfubyi ry'abana kugira ngo uwo mwana turabe ko bamugarukira kabisa agashobora kubaho nuko turabashimiye cyane bya world remit iko kashi yarabumvise world remit yagarutse bwira inshuti ziri mu bihugu bya buraya nk'ubufaransa ububirigi swede norvege muri aziya nka omani arabi saudite qatar muri amerika muri canada australie nouvelle zelande eka no muri afurika nka cameroon afrique du sud senegal n'ahandi ko bashobora kubarungikira amafaranga byoroshye cyane baciye kuri wedi itatu akaburungu world limit akaburungu kome agashikira muri eko kashi yawe icyo ukora umubwira amazina yawe n'inimero yawe ya eko kashi ngabigenza gute mu kuyarungika ajya kuri interineti akandika wedi itatu akaburungu world limit akaburungu kome kugira yiyandikishe ibyo biheze aca ahitamo igihugu arungikamwo nuko uwarungikiye ayatora ni ukuvuga mobile money bantu ibyo bihetse nyine kurungika acashiramo ibirango warungikiye hama agaca yemeza irungika rimara akanya isase na cyane cyane ko uwurungika byose abikorera ku itelefone yiwe atarinze kuva ahari eko kashi yaje hageze isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu aho iwanyu maki wambaye ku murongo hano amahoro Mahoro ne tuganira nande jiriberi jiriberi eh. muherereye ga jiribe mutakura mutakura mu gisagara cya bujumbura mm. amakuru utamenya aciye ngaho ku mutakura ndashaka kuvuga mm. ntibuka leta yafashe ibintu amashashe ngaha mu burundi inke yo gukura amashashe mm. ariko ziriya amashashi bwa buto buto butekera ikiro mm. ndabubona aho ngiye hose mu mabutike mu burangeri yego none ngo waba byagenze gute yego kuraba rero aba bantu bagize mm. abashefu bacu barabibakurikirana ahantu kuba buzanana mm. ugafatanye acibwa amande murakoze cyane ndabashimiye mbwira ijoro ryiza undi munyanya ku murongo aro aro aro mwiriwe neza ndi munenga garutse narengeze kuti badufiye isabune none ni kubera iki isabune yaho ari kugwa amajana atatu ubi kugwa amajana atanu mhm. yaho ari kugwa amajana atanu ari kugwa amajana indwi isukari mhm. nayo ikaba igeze ku bihumbi bitanu aho duherereye yego ni ukubibaza neza none mu bajeje intwaro ibyo byose barabizi barabizi kuko nabo nyine igituma babizi nabo nyine barabisoma baradi inkunu biriko biragurwa hmm. ndi rero ukuntu biza mu bantu bato bato ndabona ko hmm, kurindira ababijejwe ku murimo w'ubushikiranganje bw'ubudandaji cyangwa abo basanzwe bakora amasabune kumbure bazora ukuntu babihinyanyura kugira ngo bisubire uko byahora cyangwa nabyo nyine ngiye barabidugije nabi bitore ko babidugije bakabivuga hmm. isabune zo urumva baraziduza ari nk'abaheza ngo bace babivuga kugira umuntu amenye igitumye zaduze reka n'ibitoro byaduze mugabo hmm. ntishobora kumenya ko byaduze kubera ibitoro atabihari sinzi uko biduga nuko tuzajya tumenya yuko ibintu biduga kubera biba byakeye ni ukurindira bijejwe kumbure bazoduha inyishu yego murakoze mugire ijoro radiyo isanganiro ikiganiro ni iwanyu havugwa amaki ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ndi munyuranye ku murongo aro mwiriwe neza eh, mugezi mpinga ka mu rutana mm, akazina akazina amakuru mutamenye akazina kanyu munywanyi eh, ndabumva mwitwa bande izina ryanyu bayambaze rishari ku mutumba wa bayumbu intara ya rutana mm rishari mu rutana eh amagoro mutamenye yego najyanye n'ibi by'amasabuni aguma aduga ku mwanya ku mwanya mm none tugume kara ku kumwanya ku mwanya tukabona nk'isabuni rya kujyana n'itanu rigeze ku majyana ane mm none mwumva iyo zote izotebikira gute kandi ibintu biguma biduka yego icya kabiri nacyo mhm mm ni nk'ubu wizirike nk'agatungwa mu nzu ubona bagatwaye mu ijoro mhm. abo nabo ni banda basuma bose abatwoza bariko nk'abo bantu iyo ngeso boyiheba kugira ngo mm. bigende neza mhm. eh, muga cyane cyane n'ibijyanye n'ayo masabune boraba bakagabanura ibeyi nk'abantu bakejwe by'inuzeye by'ubudandaji bavyumvise kumburi bazoraba uko babitora inyishu turabashimiye Erika Dogo aracari muhinga bw'ivyuma ikiganiro muteramanye na Jean Marie Mayonga. Ubundi munyaka ku murongo gusaza ibiri zirenze 10:38. Allo? Allo? Munywanye agatelefone kanyu niko ndabumva mwoshora kwegereza ku munwa mugaheza mukavuga cyane. Allo? Baro ndabumva. Yego, mwitwa bande muherereye he? butagandwa mu Inde? Onezi? Remedio. Remegio, remegio, aha. mutaganzwa mu ruyiki yego nagomba mvuge tuma mhm. ugatinda ndaze ibiciro ubusuma busuma yego usanga imyumbati baraye barandaguye ugasanga mm. batirara ugasanga baraye barandaguye mbere mhm. ntitwamenye ibyo ari byo rero mm. yego murakoze cyane remegiye turondere icyo imbere isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine undi munya ku murongo aro mwiriwe neza hmm, muvuge cyane munywanyi dushobora kumvikana sabwe sindabumva neza munywanyi akazina kanyu mutubwire nawe muherereye inde inde celestin muherereye he burambi yego duhaye amakuru tutamenye acengaye iwanyu burambe amakuru ajyanye mhm. mhm. mhm. namwe mwifuza ko ibiciro bihinduka ku ikawa alo celestin alo celestin Yego mwiriwe neza munyoye ku murongo amahoro cyane akazina kanyu bukuru gerari bukuru gerari muherereye gagera mu matutu mu matutu uri mu ntara yahe ya rutana yego duha amakuru utamenye ntabwo mbavuge ko wavutse ibitungo biguma byibwa mm. ari ugende abatobanyaburanza duhanure bibe uburyo bakoresheje bari mm. eh, umurangiro umuti bakoresha kuba bafise ingeso bene babyumvise babyumvise ni ukurindira bibanze byigwa hanyuma inyishu muzoyironga mugira ijoro ryitsa aho iwanyu havugwa amaki radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'ibiri undi munyayi ku murongo aro yego jende twasinze nka bowaze bowaze muherereye he muzye muzye mm, mu rutana e, yego jewe cyangwa unagwamvuge mhm. ibiciro by'amasabune n'ukuri byashaze kweri mm. ntabazwe kuba bato bitugora mhm. baza natubwira che n'ibiciro ko byabaye danse ibijyanye n'amasabune n'ibindi bidandazo byadutse radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine n'ibiri munywanyi wundi ku murongo halo halo ego muduza akajwi dushobora kumvikana mu nywanya akazina kanyu naho muherereye Hakizimana Bosco Iburambi Bosco Iburambi Kumusozi wa Muzizore Maramvya Ego duhaye makuru tutamenye Makuru mutamenye Mhm mm Ndabona ku biciro byananiranye Ibiciro bijanye n'ibiciro by'ibiki Ibiribwa by'amasabune mm. by'ibitutu Mhm Banyagiye guhatwa mategeko kwa Mhm mm none leta yikorera intambwe yo tworohereza abanyagihugu kuko turakeramiwe hmm. ayandi makuru mutamenye yego kubera ubukene n'ubu ngaho kugira atere mhm. asa benshi bariko bakajya ku mahera atamaze igira abiri n'itanu none hmm. leta niyo bamwe yoduha n'amashyirahamwe bakaduha ingurane tukazubira turahemba yego yego akaba kariko asaba guhiza atunga batanga ijana n'itanu ku kiyoka nk'abiri n'itanu none leta nyirayo nk'iyo dusigaye ibigega abarimyi bikabafata barigura kuko musayi turabashimiye bosco ijoro e ryiza twubake igihugu twizirike inyuma dukomeze umubano mwiza dusangira kabisi n'agahiye twibanire nk'abavukana dusangire byose nk'abavukana n'amahonda ku isazi bizinze kuri mirongo ine n'itanu erika dogo mu buhinga bw'ibyuma jean marie mayonga niwe muri kumwe muri kino kiganiro alo amahoro cyane amahoro tuganira nande muherereye hehe emile mucankuzo emile mucankuzo yego yego aho iwanyu havugwa amaki aho iwacu mhm. mbega uhereye muri tanzania haragenda mhm. aho iwacu ubu mm. ikiro kigeze ku gihumbi yaba itashoka ni ukuvuga yuko ikiro amafaranga atandatu cyangwa amata yego none rero kubera ko yaba bo ku ishuri rirahabwe nicyo gituma rero bicaye ku mayike urumva ngabo baba yego yego bukene bwiyongera ibiharage bibarabiri hariho bari barigeze ko yuko dusohoka mm. mugabo bubasira mu isoko bagashora ya tanzania babishorera hanze Alo Emile. Nawe. Utiwe bishorira hanze. Yee babishorira kubitagene ya. Mm. Ni. Mhm. Nta muntu agisanzwe. Inkoko zo urahari aba kirangura mu inkoko naho iri ku bihumbi mirongo gura. Yego. Yukazi acayi. Nuko. Mm. ayo niyo makuru turabashimiye emile mugije urugitse ubundi munyuranye ku murongo hano mwiriwe tuganira nande aroni muherereye he bukemba ahantu bita ikabuye hmm, bukemba mu rutana yego hmm, iby'ibiciro ntacyo tubivuga ko kuko byarenze hmm. urugero mhm. ariko uwo muntu nawe avuga yuko ibintu by'abarimyi bitoduga ahubwo nose bako byedugana n'umuriro nka isabune gute ntabwo rero twagombaye ko ibintu by'umurinyi nabyo byodurwa kuko umurinyi aratwizwa gusa mhm. kuko ibiciro ibiva hanze biriko biraduga n'iby'umurinyi ntibiduge hanyuma ubwo umuntu abonye ingene yogwanya isuku rike yego yego sawa rero byari ibyo ijoro ryiza yego namwe radiyo isanganiro isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'icyenda aho iwanyu havugwa amaki n'ubu muracatira na jean marie mayonga Eric dogo niyo atuma amajwi abashikira akanafasha kugira ngo abagize icyo bashikirije ku makuru utamenye cyayo iwanyu mu ntara muherereyemo dushobora kuganira twumvikana nuko mu minota itarenga icumi tuzaba dusuzera kino kiganiro telefone nizo zindi nyine irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe amajana ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda mirongo itatu na zitatu irindwi na zitanu amajana icyenda mirongo inani na zitatu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 eh, turashima cyane yego amakuru tutamenye cenga hiwanyu mu kirundo ibiciro biraduga cyane turagura ibizimbye cyane birimo biratugora kagasukari twa mm. twaturembeje gose mhm. kageze kurangaho no munsi Eh, agasukari kagura ibihumbi bitandatu hmm. akabona nako kahora kagura magana ane ubu ku magana atanu akahora kageze ku magana atanu kagurisha magana indwi mhm. urumva icyo gihe ntibitorohera cyane boreba abaturengeye kuntu bitubasha isabune zigakoroka hmm. eh. murakoze cyane ndayambaje ijoro ryiza aho muherereye murakoze sino bivuga ngo ntabihetse burundi we ubundi munywanyi ku murongo alo alo umunywanyi ndumva telefone bitari kiramworohereza ndibaza yuko ntibyagenda neza arajya kugaruka mkeke, unataka mkeke, mkeke, mkeke, baby, let me give you mkeke. Kayaga unataka mkeke, mkeke, mkeke, kujogodo, tamu tamu. Mwiriwe neza ku isazi biriseze ku 553. Alo? Alo? agarutse mm, mugerageze gufata neza agatelefone kanyu ah, agatelefone gaciye kamucikana hariho abantu bari hano mwakogereza ku munwa mukavugana neza tumvikane bwana mayonga mwiriwe neza mwiriwe neza akazina kanyu naho muherereye ni mateka celeste muvugana mu bana byiza gacabuja matega yego celeste y'ibujumbura yewe mu mpanuka bw'igisagari no mukanyosha yego yego ayi wanyu havugwa maki amakuru tutamenye aciye ngaho mu kanyosha twe ngaho iwacu mu kanyosha n'amarembe mugabo ikibazo mm. cy'ibitaro cyabaye ndakunda kiyana ni ingorane mhm. ubu byunyutse kare nawe urabura ubu na esanse yataye ni mirongo kabisa rero mugari icyo twe dusaba twe twakaba bagiherekewe niba uri buti nk'uko bari babitwemere ko babidukije babituronse ku gihe tubironkera igihe burema turabe ko ijya mirongo yogabanuka kugira bazi dukume tubana twisuganya nk'uko byahora yego yego ubu byabaye baranagahomera bunywa kabisa urumva nta kiboneka by'ukuri ahubwo byaraduze n'ibyari bihari bica biranabura yego kazi ababijejwe babyumvise kumbure ngira ngo bazarore ingene babikemura turabashimiye namwe mugira ijoro ryiza muherereye radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itanu ikiganiro ni ahiwanyu wavugwa amaki erika dogo aracari muhinga bw'ibyuma kino higaniro rero mukaba muteramanye na jean marie mayonga mwese rero n'ubu nyine tuganira ubundi munyuranye ku murongo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe neza cyane tuganira nande akazina kanyu muherereye he muganira nda ive ive muherereye muri mutimbuzi marambye mutimbuzi maramvye ego Eh, isukari ibintu ibiciro byaduze mm. cyane n'umara bya n'ibiciro byaraduze mm. ntabwo leta mbyeyi ntirabe mhm. irabe igarukira abanyagihugu mm. kubera tugira dute twomoke n'ukuri tujye kuraba ahantu ntimuzokomoka bazobikemura twebwe abantu bato bato leta cyangwa dusaba nyakubahwa umukuru w'igihugu wacu mm. arabe atugarukire kuko umenya igihugu cyabaye ikibare cy'abantu bamwe bamwe bitugiriza ibitanu ibyo bishakiye uko bishakiye ababijejwe babumvise turizere yuko abo bikika mu kiza mu kuduza ibiciro bazora ingene baba raba hanyuma babitunganye neza nuko turabashimiye ivi ubundi munyuranye ku murongo alo alo alo mwiriwe neza amahoro tuganira nande muherereye ni mubansi domisiyeni domisiyeni muherereye he ndi hano bujumbura ariko zemvuka ingozi muri hmm. domisiyo agatelefone gake kamucikana ariko ndibaza arazabugaruka arazabugaruka ku mvura ishize amakuru utamenye aho baherereye undi mm, mwenye ku murongo alo alo nuko rero alo alo mwiriwe neza mwiriwe akazina kanyu akazina kanyu umunywanyi ntituri turumvikana nuko rero reka dusubire tubashimire mwebwe mwese mwagize icyo mushikirije aho mwadushikirije ku makuru utamenye acingaho iwanyu ku isaha zitatu zibiri iminota ibiri mu mwanya n'amakuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi erika dogasha y'umwega w'ibyuma kino kiganiro munsi ayiwanyu havugwa amaki mukamara guteramanya na jean marie mayonga subiye gushimira mwebwe mwese mwagize icyo mushikiriza ku makuru tutamenya acingaho iwanyu tukaba tubakengurukiye cyane mu mwanya muca mukurikira amakuru ya nyuma avugwa muri ijoro kuri radiyo isanganiro mu rurimi rw'ikirundi jean marie mayungamo ari kumwe nkaba ndayifurije mwese bubandanya muteramana na radiyo isanganiro ijoro ryiza mwese iwanyu havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo niba ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse nawe ufise imbyaro zingana gute nyoko buja guma kubona yuko umenga uri umucafu eh? Eh, bishobotse amaradiyo yodufasha nk'umuntu wasanga Bakira amajagiro amazuru bakira urukundo rudasanzwe wahawe ni mana yiyita umuhinga akivimbyavyimbya imba imana yaramuhaye akayimanutsa mbiramusha tuyengayengaho gushira imugongo umuntu afashe sindekurana mba kiragi cyo kurata buri munsi